для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. калі выпадала меканору столькі расчаравання, як у гэтыя дні. Колькі не стараўся, а перадсвяточная вясёлая ліхаманка ў куранях не толькі не ападала, а было чутна ўсё мацнела. І ў гэтую ліхаманку ўсё часцей упляталі свае роспачныя перадсмяротныя галасы, парасяты, свінні, авечкі, якіх калолі і рэзалі каму можна было і каму не можна. Не было такога дня, каб не чулася ці з аднаго, ці з другога хлява, спалоханага бэлькання ці пранізлівага віску, каб не чырванеў ці на адным ці на другім агародзе за хлявом вясёлы агеньчык, не плыў у гару дым. Цэлымі днямі яшчэ і нядаўна марозна-чыстае паветра поўнілася пахамі дымнага смуроду, палёнай пшаціны, падсмажанай свінячай скуры. От жа дзікасць, злаваў міканор. Гэта ж зубы заўтра не адзін на паліцу пакладзе, а не думае не беражэцца, усё пад нож пусціць гатоў для дурнога свята. Учора дакараў суседа Васіля, які свежаваў авечку, а сёння як не стараўся аберагчыся, пошасць улезла ў хату к самому. Вярнуўшыся ад грыбка, з якім хацеў пагаварыць, каб падвесці яшчэ галля на грэблю, убачыў раптам, што бацька каля прыпека точыць аб цэгла шыла. Нават калі не бачыў, як нахмурыўся бацька, як адвёў вочы ў бок, здагадаўся б адразу, на што рыхтуе ён гэта шыла. Але з гэтай бацькавай хмурнасці і ніякаватасці зразумеў меканор яшчэ і тое, што без яго ў бацькі была з маткай нядобрая гаворка і што бацька саступіў. Ну што, усё-такі рашылі пакланіцца Богу, не ўтрымаў в міканор пасля нярэдкага ўжо хаці няёмкага маўчання. Не кажы, міканорко, адразу адгукнулася маці, нібы толькі і чакала гэтай гаворкі. Гэта ж трэба? Ты як хочаш думай, А каляды і это каляды. Па-людску трэба з імі. Ды што па-людску, свінню, канешне, рэзаць трэба міканорко добрыя будуць куляды і ўраджай добры будзе і худобе прыплод добры сабярош потом нешта а само расці ўсё будзе маму чакайце толькі тут ужо выціраючы нізам сэт сарочки шыла нібы апраўдваючыся загаварыў бацька насця сямёнам ольга са сваім будь павінны частаваць нечым трэба будзе «Да і дзяцей прывязуць колькі к дзеду і бабе», – падхапіла маці. «У Вольгі ўжо пятае нешта гукае». «Дак, канешне, усё гэта у святы дзень рабіць», – спытаў Міканор. «Ну, а калі шчэ?» Міканор толькі рукой махнуў. «Пусты гэта занятак спрэчкі гэтай весці. Мала толку з гэтых спрэчак. Падумаў сумна, як усё пераблыталася, сплялося» тут каб каторы не хацеў святкаваць, дык нібы ўжо абавязаны. Госці ж дзеці, зяці і сваты прыедуць. Трэба старацца для іх не знеславіцца. Хітра блытала людзей. Папоўская гайня. Дома не сядзелася. Міканор выйшаў на вуліцу, пакручыў да хоні. Хацелася пагаманіць па шчырасці з тым, хто цябе разумее, да каго дойдзе твая трывога журба. Адвесці душу у добрага таварыша хацелася. Задуменны паглыблены ў сябе не бачыў, калі ўвайшоў міканор на хоне ў двор. Узяўся за халодную клямку. Схамянуўся толькі тады, калі забыўшыся нагнуць галаву, стукнуўся аб верне вушак дзвяры. Трымаючы ў руцэ будзёнаўку, мацаючы нікаваты гуззак, што ўраз пачаў шчымець пад валасамі, агледзеўся ў змроку. У хаце толькі была, нерухома глядзела на яго з палацяў, Хонева маці. Страшэнна худая, нібы ўся высохлая. У хатні цемры яна здалася міканору нежывой. І хата, маўклівая, няўтульная, без звычайнай дзіцячай валтузні і гоману, здавалася як склеп. Міканору няёмка было чуць на сабе нерухомы, нібы мёртвы позірк хонівай маці. Але ён стаіў гэта, спакойна прывітаўся і спытаў, дзе хоня. На агароде Хоня не так пачуў, як здагадаўся Меканор. Толькі калі выйшаў на двор, заўважыў, што з-за хлява паўзе ў гару дымок, чорны дымок ад згарэлай саломы. Адразу ж за гэтым улавіў з-за хлява вясёлыя дзіцячыя галасы. От дзе ўсе былі цяпер. І мімаволі Меканор закручыў хутчэй. Ледзь высунуўся на гарод, убачыў чародку малых. Яны гаманілі, штурхалі адзін аднаго, завіхаліся адзетыя як жа бракі, але шчаслівыя. У сярэдзіне гэтага акружэння стаяў на кукішках усё такі ж вясёлы хоня, кульком падпаленай саломы вадзіў па спіне ужо амаль абсмаленага худога падсвінка. Заўважыўшы міканора, Хоня кінуў недагарэлы кулёк саломы, выпраміўся, расчырванелы, с плямой сажи на шчаце весело крыкнул дятве, как примоукли, по дружбацку подал руку Миконору. «Ну что?» «Усё-таки подался огульной пошасти», — спытал Миконор. «Хе, не о пошасти, животу», — засмеялся Хоня. «Куды не повернися носом, а дусюль так смачно пахне, аж кишки стогнуть, хиба удержишься». «Но «Ну, все-таки не секрет», як бы Богу кланяйся. Не Богу, Міканур, не, жывату свайму. А ці мой жывот? Бог таксама. І Хоні раптам перастаў смяяцца. Матка нудзілася вельмі, папрасіла, чтоб закалоў на каляды. Да і дзятва, о, бачыш сам. Яны пастаялі, пакурылі, пагаманілі, абы пра што, пра зіму, што нарэшце ўзялася як трэба – пра дзяўчат, што нібы пашалелі перад калядамі, памеркавалі куды на вячоркі падацца. Нік прыкметна зноў вярнулася шчырая таварыскасць. І Меканор, сумна посміхаючыся, расказаў пра спрэчку сваю з бацькамі. Хоні нібы толькі і чакаў гэтага, вельмі ж весело ухапіўся. «От бачыш, Меканор, але ты не бядуй, нялёгкае дрэва гнуцца. Не тое, што людзі, ды да яшчэ і старыя». Пасля гаворкі з хоням заўсёды весялей на душы робіцца. Але бесклапотнасць гэта была нядоўгая. Ідучы ад хоні убачыў каля алёшавай хаты купку дзяўчат, што вельмі ж ласкава гаманілі з гарманістам. Ты ж глядзі, каб помніў угавор, крыкнула яму ўжо трохі адышоўшы з іншымі чарнушкава Ганна. Алёша з годнасцю прамаўчаў. Ён сабраўся ўжо вяртацца ў хату, але заўважыў Меканора і стаў. «Пайграць, мабуць, прасілі», – падаў руку Меканор. «Ну, а то чаго ж?» Алёша шмаргануў чырвоным носам, для пэўнасці правёў пад носам яшчэ рукавом сарочкі. Нос у яго, як помніў Меканор, у сцюжу заўсёды быў такі чырвоны, аж сіняваты. І заўсёды Алёша верашчаў ім, але стаяў цяпер на такім марозе – у адным белым зрэб'і. На куляды не сакрэт дагаварваліся так? Аге! У Алёшы яшчэ чуўся гонар сабою, адзіным на ўсё сяло гарманістам. Ну і што сказаў, пойдзеш? спытаў Міканор. Ну, а чаго ж? Дык папоўскае свята, сказаў Міканор. Дак жа за плату? А як за плату, дак усё можна? Алёша зноў заверашчаў чырвоным носам. «Не ж зарабіць трэба!» Не пазіраючы на яго, Міканор разгладзіў складкі шыняля пад пахпругай. «Усякі заработак бувае!» – сказаў ён. Як у гаворцы з Хонем, а яшчэ часцей з бацькамі, хоць і паказваў сабе за чалавека непахіснага, зноў пачуў Міканор з тугою, што не можа судзіць па ўсяму закону. Няпрошаная, непатрэбная, просто такі шкоднае ўзяло спачуванне. А праўду Алёша кажа: Яму зарабіць трэба. Ад гэтай кволасці, ад таго, што бачыў кволасць, не сакрэт была на шкоду справе. Ад таго, што ўсё навокал было такое пераблытанае, ішло настолькі насуперак, Меканора зноў апанавала маркота. І маркотны, з нейкай тужлівай няпэўнасцю цвёрдым камандзірскім крокам вяртаўся ён вясёлай марознай вуліцай да хаты. Увесь дзень перад святым вечарам маці шкрабла ножом стол, лавы, мыла ўсё. Ад ранку ледзь не да самага вечара не туху печы агонь, яна варыла, пякла. Вячэра мусіла быць посная, але ж трэба было згатаваць нямала нямнога 12 страў. Маці не ела ўвесь дзень і другім таксама не давала. Меканор адрэзаў скібу хлеба, сам дастаў гурком і тым перабіў голад. Маці бачыла гэта, але не сказала нічога, толькі перахрысцілася на абразы. І маці і сын нібы загадзя бачылі марнасць спрэчак і не вельмі стараліся ўсчыніць іх. Толькі як добра сцямнела ў хаце, унесла маці рэшата з сенам паклала на покуце, пастала наверх гаршчок з куццёю. Выперылася я ты год. Цераз край, сказала маці, ставячы куццю, што распарылася ў печы. Добры ўраджай на збожжа павінен быць. Дай Бог, сказаў бацька. З пашанай нейкаю рачыстасцю сачыў бацька, як матка насцілала на выматым стале сена, як накрывала яго чыстым настольнікам, як палажыла бохан хлеба, нож, лыжкі, ставіла конаўку з соллю. Памыўшы ў кутку над цэбрам рукі, ён белы ў лапцях, У зрэбных штанах у доўгай да кален сарочцы пад перазанай святочным паяском пачакаў, калі падыдзе маці. І не глянуўшы на міканора, першы момант няёмка стаў голасна молиться. Меканор слухаў яго молитву, но ну, спачатку як усякую молитву толькі болей шкадаваў тых, хто верыў гэты цуд і моц малення, бо цёмнымі людзьмі былі яго матка і баці. Але калі бацька раптам журбою памянуў деда Амельяна, і калі ў голасе яго нешта нібы напялася, задрыжала меканор неспадзеўкі пачуў што і ў ім затлела туга дзе-то мялян Ён жа памёр перад самай меканоравай службы ідучы з гумна яго дзед Ён столькі ведаў казак з ім столькі вечароў грэліся калі меканор малы быў на чарэні дзед у які зрабіў яму калісьці санкі, пра якога столькі добрага помнілася. А бацька называў ужо імёны нябожчыкаў, дзяцей сваіх, меканоравых братоў, сясцёр, памінаў Ілюшу, Маню, Матруну, Петрыка, Мотрыка. Ілюшу і Маня Міканору не бачыў нават ніколі. А Матруна ж Петрык на вачах яго задушыліся ад гарлавой хваробы. Летні адзін дзень памерлі. Ён помніць, як Петрак задыхнуўся, калі матрунку яшчэ не занеслі на могілкі. Калі яшчэ ляжала яна ў труне. Павезлі разам палажылі ў одну яму. А мотрык утапіўся, калі пасціў каня на ўзболатку, хацеў купацца, ды як нырнуў балотнае азярцо, дык там і астаўся. Выцеглі з-пад карча толькі на другі дзень, не маглі знайсці. Сіні быў ён страшны. Ах, бедная матка, Як я набілася, Як гаравала тады яна над мотрыкам, ад гэтай бядою, што ўзяла дарослага ўжо сына. І колькі ж ёй, калі падумаць давялося перажыць за ўсё жыццё, Колькі ж пабедавала яна, над дорогими могилами. И у гэты момент Миконор почув себе небы виноватым перед маткою. И не зазлавал ён за тое, что уткнула у горшчок с кутёю, запалила свечечку. Як было, калі разабрацца злаваць на яе, гэту цёмную, сагнутую такімі бядотамі, поўную такой любові, да тых, каго адабралі ад яе хваробы, ды неспадзяваныя няшчасці. Леж як хітра прыплялася да чалавечага гора, рэлігія. Не мінула тут пакарыстацца. За сталом матка і бацька сядзелі, вячэралі. Вячэралі маўкліва, нібы чулі за сабою цені тых, хто даўно ўжо не прасіў яды. Абое было, відаць, думалі, успаміналі. Бацька, перш чым браць якой стравы самому, адліваў лыжку яе у місу пастаўленую на акне. Дзядам, нябожчыкам, А маці сядзела за сталом, толькі перастаўляла міскі і нічога не прыбірала. І вячэра здалася мікануру вельмі доўгую, вельмі сумную. Лідь дачакаўся, калі бацька нарэшце паставіць на стол гаршчок з куцёю, нальье салодкай вадзіцыю сыты, з маку і мёду, паспытаўшы, якія можна, не крыўдзячы старых, устаць. Калі адзяваўся меканор, каб пахадзіць па марознаму вячэрняму двару, заўважыў: Не пустыя міскі пасля вячэры так і асталіся на стале. Гэта, каб дзядам было чаго пад'есці. Ён стаяў на ганку, думаў вечную думку сваю, про темноту людскую. І про тое, як цяпер, мабыць, хораша на замерзлай прыпяці, лёгка весела бягуць лыжы. Ніхта не сакрэт, як і ён, ляціць з гары аж дух зацінае. Згадаў вясёлага таварыша свайго Івана Мароза, што паехаў аж у Мінск на курсы. І раптам зашчымела скруха. Пабачыцца, паштурхацца, так піць адзін з аднаго. Абяцяў лісты пісаць, А няма ўсё чамусьці. Як і не чуў гамонкі смеху на вуліцы, нікуды ў гэты вечар не хацелася ісці меканору. Стаяў, нібы на нявіднай варце. Прайшло некалькі постацей дзве тры вясёлыя копкі. Дзве постаці ўжо летне абінуўшы раптам спыніліся, прыгледзеліся. О <laughs> ці не міканор я то сказала тойчы смех адна і міканор пазнаў чарнушкаву ганну і ахвотна падаўся да яе. З Ганны была хадоська, ён прывітаўся. О А я думала, ці не акалеў часам пакпіла Ганна. Стаіць, як слуп нібы. Змерз! не шкодзіла бы пагрыць, чтоб было каму, сказаў Меканор і прыкметна павесялеў. Дык жа чарэн, мабуць, е. Ці заняты, можа, бацькам? Да не. Але мне болей даў падобы жывы. О, не. Дык пашукаў бы. Можа, і знайшоў бы, Ха, калі не вельмі пераборлівы. А я пераборлівы, адказаў Меканор. Адны мне не падабаюцца, а другім я не даў падобы, а трэція так занятыя адразу па два кавалеры, як стража па баках. Ну гэта ж падступіцца няма як. Ой! Найшлі пра што гаварыць, умяшалася хадоська, тупаючы акуратнымі лапцікамі. Аліпій скажы, што табе суджано? Хада ўжо пэўне. Не, бо і так знаю, у халасцяках буду хадзіць пакуль не надаесць вельмі. Ай, і мне нічога добрага не выйшла, сказала Ганна знарок, журачыся. Гадалі мы з хадоськай, цягнулі саломіны. Дык ё выцягнулася доўгая саломіна і з коласам. Гэта значыць, скора замуж пойдзе і за багатага хлопца. Ну вот скажаш, засаромілася хадоська. А што я выдумляю, што? Не выдумляеш, ну але... Хадоська чутна было ўся поўнілася радасцю. Ну але ну не трэба казаць. А мне пакпіла над сваёй няўдачы Ганна. Нічога добрага не выйшла. Каротенечкая саломінка, Ой, пустая, возьмуць мяне не скора. Удавец стары будзе, от шчасце мне якое. Удавец раптам засмяяўся міканор. Так это ж добра. <laughs> Это ж ты, мабуть, выцягнула мяне. Я ж можна сказаць удавец, бо ў мяне ж была жонка. М -м -м. Была ў старца торба. Не праўда была у мозары на службе. Ой, чорненькая, стройненькая, красивая. <laughs> Вінтовачка трохлінейная. Ну я ж і кажу, была торба. Гадоська, якая ўвесь час паглядвала на вуліцу, заўважыла неподалёк, дзве постаці нецярпліва поцягнула Ганну за рукаў. Хадзеў, хадзем ужо Ганна. Ганна таксама ўбачыла тых, што рыпелі снегам падыходзілі, але адразу адвярнулася і попрасила Меканора. Меканор, а ты правядзі нас, паварожым у сарокі. Штосьці было ў яе голасе такое шчырае, такое даверное, што прымусіла Меканора на момант завагацца. Міканор вытрымаў характар. Ну выражыце уже адны. Яна было відаць, пакрыўдзілася трохі, але не сказала нічога. Падышлі Яўхім з ларывоном. Яўхін паздароўкаўся і зухавата пацікавіўся. Ну, дык аб чым жа тут сакрэты? Ай, аб тытм, сказала знарок пазяхаючы Ганна. Часці і не час ісці спаць. <laughs> Міканор кажа, што час. Ну, няхай ён і ідзе. І мяне нешта на дрымоту хіліць. У такі вечар. Зарагатаў, хацеў перавесці гаворку ў жарты ўхім, але яна жартаваць не захацела. Невядома, чым і скончылася б гэтая гаворка, калі б хадоська не пацягнула Ганну за рукаў. Ну што ты это выдумала, ну? Ну хадзем ужо, сказала хадоська. Хадоська ледзь не сілком павяла з сабой яе. Міканур астаўся адзін. Ужо на сваім двары пачуў ён нездалёк Яўхімаву рога, ты падумаў: « А не вельмі ж яна да цябе і хіліцца глушачок. Ні цябе, ні сакрэт пабачыць хацела б Ганна. Не цябе. Ну і не мяне, канешне. Толькі ж учэплівы ты глушачок. Усё думаеш, тваім быць павінна. Bye. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.